ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Rečeno je, braćo, sestre, oci, da nije bezbedno onome koji nečist, da se dotiče čistoga, niti onome koje prljavi pustiju, da govori o onome koji je reču svojom sve stvorio. Rečeno kroz proroke, ponavljano kroz svete oce, kroz vekove nas opominjući na svetinju reči i na odgovornost koju svaka reč povlači za sobom. Pa imajući pred sobom proroka Isaiju, koji preno što je počeo da govori o Bogu, od samog anđela primio je vreli ugalj svoja usta. Imajući svetog Grigorija Bogoslova, najvećeg propovednika crkve Hristove, koji je rekao da nije bezbedno govoriti o Bogu i da očišćuje druge onaj koji još samog sebe nije očistio. Pa imajući našeg svetog vladiku Nikolaja, svetitelja koji je prosijao u naše dane, koji je rekao da ne žurimo da govorimo o Bogu, svetiteljima njegovim, dok dobro ne utvrdimo veru u njega, mi prizivamo pomoć, blagodat Božju, da nam da snage, da možemo govoriti o onoj koja je slavnija od hiruvima i od serafima, i to neuporedivo, onoj koju ni angeli ne mogu dostojno opevati. Pravo njenim molitvama na vašu korist i molitvama Oca našeg, koji je evo upravo sada, Herceg Novom, svojom bogonadaknutom rečju prosvetljuje tamu ovoga sveta, unoseći bogopoznanje u duše ljudske koje su Boga zaboravile. A eto upravo besedu je najdostojnije i najčasnije pravo početi od Boga u trojici, stvoritelja svega, stvoritelja svega sveta i kao krune tog svog stvaranja, stvoritelja i čoveka. A stvorio ga je po obrazu i po podobiju svojem, tačnije po obrazu odmah i davši mu mogućnost kroz zapovest Božju da svoju volju pokaže usmerenom ka bogopodobiju, da tako, čuvajući zapovest koja mu je dana, stekne besmrtnost i život večni. No čovek, ne sačuvavši zapovesti pre, poverovavši onome koji je od načala, odnosno ne samog načala, ali od vremena, pao jednom za svakda i u padu našem nalazi svoje zlurado zadovoljstvo, dakle poverovši njemu, ne sačuvavši zapovest Božju, kroz pad, otpavši od Boga i od zajednice s njime i bivši izagnan iz raja, da u takvom bogoprotivnom stanju ne bi i besmrtnost stekao i tako sebi stvorio večni pakao. Udaljuje ga Bog iz raja, čini ga smrtnim, ali obećavajući mu da će doći spasenje sveta govoreći mu kroz proroke i dajući mu sećanje na onu prvobitnu sreću u raju, hrabreći ga i hraneći ga i kroz svu prirodu koja se kroz pad čovekovi sama odmetnula od njega, prizivajući ga da se vrati Bogu. A upravo kroz nju koju danas slavimo, onu koja se svih naraštaja od postanja sveta pa do danas i od danas pa do kraja sveta pokazala kao najdostojnijom da primi onoga koga ni sva ona nije dostojna niti moguća smestiti onu koja je postala majka Boga i spasitelja našeg. Onu kroz koju nam je došlo spasenje, onu koja je najslavljenija kroz sve naraštaje, presvetu Bogorodicu, koja je smirenjem svojim, dakle, uzveličana iznad anđelskih i arhanđelskih sila, i sećajući se nje i svagde je imajući pred sobom, izobražavamo je na svetim ikonama i to od apostolskih vremena vidimo kao prvog ikonopisca Majke Božje samog apostola i evanđelista Luku i posle njega mnogobrojne koji su sebe učinili dostojnim da ih Bog blagoslovi da mogu oslikati majku Božju. A u našem narodu možda najpoštovanija i najumiljenija upravo ona ikona koju danas slavimo, čiji spomen poštujemo, koja je, eto, nerazdvojno povezana sa istorijom našeg naroda, sa njegovom budućnošću. Ikona trojeručice, pripadala još slavnom Jovanu Damaskinu, boravila u lavri Svetog Save osvećenog na čudesan način darivana našem ocu Svetome Savi. Iz Jerusalimske pustinje prenešena u našu zemlju Srbiju, u kojoj se pravoslavlje u to vrijeme rascvetalo i rađale se mnoge duše žedne i gladne blagodati Božje. A u ono smutno vrijeme kada se narod pogordio, kada su se velikaši među sobom zavadili i više se nadali u svoju snagu novu, Božju silu i moć. Iako na čudesno na Magaretu sama, jer je tako želela, ona koja je na njoj naslikana, odlazi iz Srbije, prolazi kroz Grčku i dolazi na Svetu goru i staje pravo pred vrata manastira Hilandara, gde monasi, bogoprosvećeni, shvataju da je volja Božja da upravo tu bude njen dom. I u teško vrijeme u Hilandaru, kada su mnogi narodi imali svoje monake tu i kada su svi oni želeli da imaju svoga čoveka za igumana, sama Majka Božja obznanjuje da će ona biti igumanija i zaštitnica ove svete obitelji. I od tada, pa evo i do dana današnjega, ona upravo stoji na igumanskom mestu, tamo gde je sama želela i tamo gde je ona sama sebe postavila. A upravo kako čusmo u ovim divnim pesmama, Trojeručica kao tajnu izobraženja tajne Svete Trojice, koja nas podsjeća na Boga našeg stvoritelja, spasitelja. I mnogi su pokušavali da opevaju tu tajnu Majke Božje, a jedan od njih je i onaj koga već pomenu smo, znameniti svetitelj našega vremena, vladika Nikolaj, koji u svojoj nevelikoj, ali bogoprosvećenoj, toploj besedi, svim srcem i svim umom veliča Majku Božju. Pa poslušajmo, prinesimo i mi kroz njega, ili bolje reći on, neka ponovo kroz nas proiznese ovu pohvalu Majki Božjoj, jer je to upravo ono što joj mi najviše i možemo prineti. A od nje, kao je, ni tražeći ništa, no da se moli Sinu svome i Bogu našem, pred kojim ima preveliku milost i slobodu. Pa počujmo Ja sam mucav, javaj mutav, kada hoću da govorim o presvetoj majici Božjoj. Kako ću dostojno govoriti ja nečisto o njoj prečistoj, ja nesvet o njoj presvetoj, ja poročan o njoj neporočnoj, ja grešan o njoj bezgrešnoj. Kada bi svaki atom moj progovorio jezikom heruvima i serafima, ipak ne bih mogao ni približno izraziti onu koja je prečasnija od heruvima i nesravnjeno slavnija od serafima. Zato ja neću govoriti od sebe, da ne bih ispao kao onaj koji sebe propoveda. Ja neću govoriti sobom, da ne bih grešne reči svoje prokrijumčario kao reči pravoslavlja o presvetoj bogorodici. Hiljadovku obazrivost nalaže naša sveta crkva svojim članovima kada žele i misle da govore o preblagoj, preblagoslovenoj bogomajci. Misliš li o bogorodici, misli molitvom, uči nas pravoslavlje. Govoreš li o Bogomajici, govori molitvom. Jedino ćeš tako sačuvati sebe od hule neoprostive. Svaka misao, svaka reč koja nije molitvom rođena, može se izliti u greh prema bezgrešnoj Bogomajici. Bogonosni oci naši, koji su molitvom živeli i molitvom mislili, Naučili su nas to i molitvenoj obazrijevosti pri razmišljanju i govorenju o presvetoj bogomajci. Jedino imajući molitvu kao metod života i kao metod mišljenja, čovek se može osposobiti da dostojno govori o onoj koja je neiskazana, čista bogomajka. A molitvu kao metod života i molitvu kao način mišljenja imaju duhovnosni oci naši. Zato, bogomudro, krotko, molitveno, misle oni o svetu i bogorodici i govore o njoj. Svaku reč svoju oni ograđuju molitvom. Svaku misao svoju oni opasuju ognjenim pojasom molitve. Da ivicu njenu ne mogu preći nečisti duhovi. Zato je svaki njihov govor o njoj upravo molitva njoj. Svaka reč njihova o njoj jeste slavoslovlje njoj. Molitva je jedina kategorija mišljenja koju oni upotrebljavaju pri razmišljanju o njoj. Zato pravoslavlje njih jedino priznaje za kompetentne da dostojno govore o presvetoj prisno djevi jedino svete oce. Svakom članu svom pravoslavlje nalaže da kroz svete oce misli o svetoj djevi, da njih ima za vođu kroz neiskazane tajne ličnosti njene. Ono traži da svaki najpre o molitvi svoje srce, o molitvi svoj um, o molitvi svoj jezik, pa onda da govori o presvetoj bogorodici jer samo molitveni misleni aparat čoveči osposobljava čoveka da dostojno može govoriti o najdostojnijoj među svima stvorenim bićima. Što molitveniji pravoslavni čovek, on sve više voli Bogomajku, sve više misli o njoj, sve se više moli njoj. U pravoslavlju molitvenici stvaraju bogosluženja. Zato su najčešće i najbogobrojnije molitve Bogorodici. Ona je neka vrsta molitvenog centra. Ona je meta molitvenih uzdaka i čežnji pravoslavnih. Nema bogosluženja u pravoslavnoj crkvi u kome Bogorodica ne zauzima, ako ne prvo, onda neminovno drugo mesto. Gospod Hristos i Bogomajka – za nas su gotovo dva nerazdvojna bića. Spasiteljski podvig gospoda Hrista nerazdvojan je u pravoslavlju od presvete ličnosti Bogomajke. To se osjeća u svakom pravoslavnom bogosluženju, u svakom pravoslavnom podvižniku, u svakom pravoslavnom hrišćaninu. Dogmatsko učenje pravoslavne crkve o bogorodici razrađeno je detaljno pravoslavnim bogosluženjima u pravoslavnim molitvama. Zato je ono ne samo dogmatsko, već dogmatsko molitveno učenje. Da to detaljno ilustrujemo, trebalo bi nam da zajedno s vama izučimo sve mnogo tomne bogoslužbenje knjige pravoslavne crkve – Stoga ja ću se ograničiti na letimične citate koji će, nadam se, ipak moći dati mogućnost da naslutite kako neizmjerno volimo i obožavamo onu koja nam je gospoda Hrista rodila. Neiskazane tajne tri blaženog božanstva unedrile su u čudesnoj ličnosti Bogomajke svete. Pravoslavni hrišćanin to osjeća i zna, da se one razumski, racionalistički ne mogu razumeti, zato i ne želi da ih logički shvati, već smireno i toržestveno peva i ispoveda Sja pače smisla, sja preslavna je Tvoja Bogorodice tajinstva. Presveta Bogorodica znači neiskazano mnogo u svakodnevnom životu pravoslavnih hrišćana. Zato su u pravoslavnom svetu najčešći i najmnogobrojniji hramovi posvećeni njoj. Redak je pravoslavni dom u kome nema ikone bogomajkine, a naročito je dirljiv odnos pravoslavnih podvižnika prema presvetoj bogorodici. Do suza je dirljiv taj odnos najvećeg pravoslavnog podvižnika 19. veka, svetog Serafima Sarovskog, svojoj keliji, on je imao jednu ikonu. I to ikonu Bogorodice koja se zvala Sjeh radosti, radost. Preblagoslovena Bogomajka postaje sve više i više centar u pravoslavnom svetu, oko koga se grupišu sve molitvene čežnje i nade. Sve se više i više kroz nju i njome objašnjava i dinamizira sveto otkrivenje i sveto predanje. Sve milošću svojom hranila je ona srce pravoslavnih. U njoj oličeno je sve što je pravoslavno. Ona je za nas više nego život. Ona je za nas sve život. Život naš ograđen je i njome. Može se reći, ona je duša pravoslavnih. U njoj su sabrane sve vrline i uzvedene do ličnosti. Kroz nju je gospod došao k nama, kroz nju i mi odlazimo gospodu. Ona je za nas lestvica kojom Bog do čoveka siđe i kojom čovek do Boga uziđe. Ona je ne go mjestilište. Svi su naši superlativi pozitivni, skoncentrisani na njoj i poređani oko nje. Je li dobrota? ona je najbolja. Je li divota, ona je najdivnija. Je li krotost, ona je najkrotkija. Je li smernost, ona je najsmirenija. Je li blagost, ona je najblaža. Je li uzvišenost, ona je najuzvišenija. Ona je najbolji, najpuniji, najželjeniji. Ona je obrazac svega najboljeg. Ona je majka Boga, i otuda ona je majka svih vrlina, svega božanskog, svega nebeskog. Kad je kroz nju Bog ušao u svet, u čoveka, kako da kroz nju u čoveka ne uđe sve što je Božje, sve što je nebesno, sve što je večno i sve što je uzvišeno. Zato svjak zemnorodni, da взиграется da to žestvo je že bezplotnih umov jestestvo, počitajuše svješteno je toržestvo Bogomatere i da vopijet, raduj se se blaženaja, Bogorodice čistaja, prisno djevo. Eto, braćo i sestre, imajmo na umu, čuvši ovu bogoprosvećenu besedu, da je danas sva sveta gora na nogama, noćas u Hilandaru, svenoćno bdenje, monasi iz mnogih manastira sabrali su se oko ikone Bogomajke Trojeručice da uznesu hvalu onoj koja je najdostojnija hvale. A među njima i naše, eto, društvo osnovano u ovom manastiru, upravo koje nosi njeno ime, priključilo se tom sabranju da uznese molitve pred ikonom Bogomajke u ime sviju nas, a i mi ovde sabrani, jako prostorno udaljeni, da se potrudimo da kroz molitvu budemo što bliži Bogomajci, je da bi nas ona sačuvala i da se još i u ovom tako radosnom i tako toržestvom trenutku setimo i svih onih koji po svetu stradaju, koji trpe progone i zlostavljanja i naše braće na Kosovu i posebno naše pravoslavne braće i na Bliskom istoku gde su progoni sve učestaliji i gde je mnogo već ispovednika i mučenika i da umolimo Majku Božu koja je svakda spremna da pošalje milost svima koji je mole, koja je i šalje kroz vekove, da ublaži stradanja i da da snage svima stradalnicima da istrpe do kraja, te da bi primili venac i slavili Boga sve vekove. Amin.